Bugünkü mövzumuz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün darıxmaq mövzusudur. Biləsiniz, adam o adam üçün darıxır ki, onu çox istəyir. Elə deyilmi? Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, bu sevgi digər sevgilərdən, başqa cür desək, təbii sevgidən, yəni valideyni, ailəni, övladı, dünya malını və s. sevməkdən fərqlənir. Belə ki, bu sevgi imanla bağlıdır. Yəni, bir kimsədə bu sevginin olmaması o adamın kafir olmasına dəlalət edir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, sizdən biriniz məni valideynindən, övladından və bütün insanlardan çox istəməyincə iman gətirmiş sayılmaz. Hər kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyini iddia edə bilər. Məyər hər iddia edən kəs həqiqi mənada onu sevmiş sayılırmı? Əlbəttə ki, yox. Onu sevən mömin bu sevgini əməlində də göstərməlidir. Subuta yetirməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan sevgini sübut etmək üçün isə indi sadalayacağımız tövsiyələri yerinə yetirmək gərəkdir. Birincisi, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu tutub getməkdir. Bu xüsusda uca Allah buyurur: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah və yaghfir lakum zunubakum." De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim yolumu tutub gedin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. İkincisi, onun verdiyi hökmləri tərəddüdsüz qəbul etməkdir. Bu xüsusda da uca Allah belə buyurur: "Fələ və rabbikə la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma şəcərə beynəhum, thumma la yecidu fi anfusihim haracan" mimmə qadəytə və yüsəllimu təslimə. Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş sayılmazlar. Üçüncüsü, onu tez-tez yada salmaq, adı çəkildikdə salavat gətirməkdir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, xəsis o kəsdir ki, yanında xatırlandığım zaman mənə salavat gətirmir. Dördüncüsü, onun gətirdiyi dini hər tərəfə yaymaqdır. Bu xüsusda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Mənim adımdan bir ayə də olsa belə təbliğ edin Lakin kim mənim adımdan yalan uydurarsa, qoy cəhənnəmdə öz yerini tutmağa hazır olsun. Beşincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sevdiyi kimsələri sevmək, nifrət etdiyi kimsələrə də nifrət etmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mühacirləri də ənsarı, əhli beytini, zövzələrini, Abu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Həsən, Hüseyin, və digər sahabələrini radiyallahu anh çox sevirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, mənim sahabələrimi söyməyin. Hər ya sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versə, onlardan birinin verdiyi bir ovud sədəqəyə hətta yarısına belə çata bilməz. Yenə bir hədisdə o demişdir, mənim sahabələrimi söyləyənə Allahın, mələhlərin və bütün insanların lənəti olsun. Altıncısı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə görüşməyi arzulamaqdır. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, sizin mənə ən sevimli və qiyamət günü məclisinə görə ən yaxın olanınız, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Heç bilirsinizmi, gözəl əxlaq nədir? Dünyada yaşayan insanların hamısı, hətta pozğunu belə özünü əxlaqlı hesab edir. Məyər onlar qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında, onun hovuzunun ətrafında olacaqlar? Əlbəttə ki, yox. Yaxşı, bəs hansı əxlaq sahibi Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə yaxın olacaq? Hovuzunun yanında olacaq. Əlbəttə ki, əxlaqı onun əxlaqına oxşayan kimsələr. Sual verə bilərsiniz ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı necə idi? Bu suala möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə belə cavab vermişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı Qur'an idi. Bundan aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi əxlaqlı olmaq və axırda da onun yaxın olan kimsələrindən olmaq üçün Qur'anda buyurulanlara əməl etmək gərəkdir. Günlərin bir günü sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib deyir: "Ya Rasulullah, mən səni özümdən də, ailəmdən də, övladımdan da, var dövlətimdən də çox sevirəm. Mən evdə olanda səni xatırlayır və səni görənə dək rahatlıq tapa bilmirəm. Lakin hər ikimizin öləcəyini xatırlayanda düşünürəm ki, sən cənnətə girəcəksən. Və Peyğəmbərlərə xas ən yüksək mərtəbədə olacaqsan. Mən isə Allah bilir hara düşəcəyəm. Qorxuram bir daha səni görməyim. Bu vaxt uca Allah bu ayəni nazil edir. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Kim Allaha və onun rəsuluna itaət etsə, Allahın özlərinə nimət bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaq. Onlar necə də gözəl dostlardır. Diqqət edin, qardaşlar. Sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onu hamadan çox sevdiyini bildirir və təmənna edir ki, əbədi olaraq onun yanında olan kimsələrdən olsun. Lakin bunun üçün nə edəcəyini bilmir. Heç Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilmir nə desin. Bilsəydi deyərdi. Nəhayət, Uca Allah ona və bütün müsəlmanlara ahirətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında olmağın yolunu göstərir. Kim Allaha və Rəsuluna itaət edərsə, Peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə olar. Biləsiniz, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevən sahabeləri bu sevgini qazanmaq üçün hər şeydən keçməyə, hətta canlarını verməyə belə hazır idilər. Onlar çox vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə atam anam sənə qurban, ya Rasulullah deyə müraciət edərdilər. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhudan siz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi nə qədər sevirdiniz soruşulduqda o deyərmiş: biz onu valideynimizdən, ailəmizdən, övladlarımızdan və mal dövlətimizdən daha çox sevirdik. Bilirsiniz, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə hələ peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq, onun Zeyd ibn Harife adlı köləsi var idi. Zeyd ibn Harife radiyallahu anh sahabədir və yeganə sahabədir ki, adı Quran-ı kərimdə keçir. Əhzab surəsində. Zeyd ibn Harisə e, radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin köləsi idi. Nəhayət, Zeydin atası öz qardaşı ilə birlikdə, yəni Zeydin əmisi ilə birlikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir və ondan fidyə müqabilində Zeydi azad etməyini xayiş edir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm isə onlara belə cavab verir. Çağırın, özündən soruşun. Əgər sizinlə getmək istəsə, heç bir fidyəsiz o sizindir apara bilərsiniz. Yox, əgər mənim yanımda qalmaq istəsə, onda gətirdiyinizdən də artıq pul versəniz, mən onu sizə verməyəcəyəm. Onlar Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin təklifi ilə razılaşdılar. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi Zeydi yanına çağırıb, ondan bunları tanıyırsanmı deyə soruşdu. Zeyd dedi, bəli tanıyıram, bu mənim atamdır, bu da əmim. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm dedi, Ey Zeyd, seçim sənindir. İstəyirsən mənimlə qal, istəyirsənsə də onlarla get. Zeyd dedi, mən səndən başqa heç kəsin yanında qalmaq istəmirəm. Sən mənim üçün həm ata, həm də əmi əvəzdən. Bunu eşidəndə atası ona dedi, ay yazıq, kölə olmağı azad olmaqdan, atanın, əminin və öz ailənin yanında olmaqdan üstün tutursan? Zeyd dedi, bəli, çünki mən ondan elə qayğı görmüşəm ki, bundan sonra heç kəs ona dəyişən deyiləm. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Zeydin əlindən tutub onu bayıra çıxartdı və uca səslə cəmaatı səsləyib dedi, Ay cəmaat, şahid olun ki, Zeyd mənim oğlum və varisimdir. Bu haqda qadağa ayəsi nazil olana qədər Zeyd ibn Harisə Zeyd ibn Muhammed deyə çağırılırdı. Radiyallahu anh. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin bu sözündən Zeydin atasının qəlbi rahat oldu və məmnun halda oğlunu onun yanında qoyub çıxıb getdi. O gündən ona Zeyd ibn Muhammed deyirdilər. Salman Farisini də misal çəkmək olar. Onun sevgisinə baxın. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qovuşacağını səbirsizliklə gözləyir. Uzun müddət onu axtarır. Bütün var dövlətini bu yolda verir. Kölə olmağa da razılaşır. Təki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qovuşsun. Onu tapsın. Nəhayət istəyinə çatır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çiyinləri arasındakı peyğəmbərlik möhrünü görən kimi onu tanıyır, onu qucaqlayıb öpür və hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Qardaşlar, heç peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu yolda, yəni İslam dinini təbliği uğrunda nələr çəkdiyini bu ümmət üçün şəxsən sizə nə kimi yaxşılıqlar etdiyini yada salıb sonra da Allahdan axirətdə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə qovuşmağı, onun hovuzunun yanında olmağı arzulayıb, dolayısıyla onun üçün darıxıb ağlamısınızmı? Axı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vasitə olub, səbəb olub ki, biz bu yola gəlmişik. Doğru yola. Allah onun vasitəsi ilə bizə hidayət verir. Bu sevgi həqiqətən də imandandır. O yüzdəndir ki, sahabələr bu sevgini, yəni imanın bu bölümünü təsdiqləmək üçün canından keçməyə hazır idilər. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yada salarkən bizim qəlbimiz titriyir, gözlərimiz yaşla dolursa, demək hələ qəlbimiz daşlaşmayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan məhəbbətimiz qəlbimizdədir. Sahabələr Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə olan sevgini təsdiqləmək üçün canından keçməyə hazır idilər. Bədir döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlarla məşvərət etdikdə mühacirlər son nəfəsədək onun yanında olacağını söz verirlər. Həmin vaxt Ənsarın adından danışan Səad ibn Muaz radiyallahu anh qabağa çıxıb deyir, Ya Rasulullah, biz sənə iman gətirmişik sənin dediklərini təsdiqləmişik. Sənin gətirdiyinin haqq olduğuna şahidlik etmişik. Eşidib itayət edəcəyimizə dair sənə söz vermişik. Səninlə əhd bağlamışıq. Nə buyuracaqsansa, buyur, ya Rasulullah. Biz sənin yanında olacaq. Səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki, əgər sən bizə dənizi yarıb keçməyi əmr etsən, biz səninlə birlikdə onu yarıb keçərik. Aramızdakı kişilərdən heç biri səni qoyub qaçmaz və heç birimiz səninlə birlikdə düşmənin qabağına çıxmaqdan qorxmaz. Biz Allah yolunda səbr etməyə hazırıq. Bəlkə də Allah bizim sayəmizdə səni sevindirmək və ruhlandırmaq istəyir. Elə isə Allahın xeyir bərəkəti sayəsində bizə göstərişlərini ver. Həmsinin, qardaşlar, rəvayət edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Bədir döyüşündən qabaq əlindəki əsa ilə cərgələri düzəldirdi. Səhabələrdən kimisinin çiyninə, kimisinin ayağına, kimisinin qarnına vururdu ki, cərgələri düzəlsinlər. Bu vaxt Suvad adlı bir sahabənin qarnından yavaşca vurub, düzdür ey Suvad deyə buyurdu. Onda Suvad dedi, Ya Rasulullah, sən məni incitdin. Axı Allah səni haqq, ədaləti bərqərar etmək üçün göndərib. Elə isə mənim haqqımı ver. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm köynəyini qaldırıb, gəl sən də məni vur, dedi. Suvat, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə yaxınlaşıb onu qucaqladı və qarnından öpdü. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu. Niye böyle ettin ey Suad? Suad radiyallahu anhu dedi. Ya Resulullah, artıq şəhidlik məqamı yaxınlaşıb. Mən istədim ki, bu dünyada sənə göstərdiyim son ehtiramım bədənimin bədəninə dəyməsi olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də bu sahabə üçün Allahdan çoxlu xeyir dilədi. Subhanallah. Sahabelerin haline bakın. Uhud döyüşündə onlarla səhabə Peygamber sallallahu aleyhi ve sələmi müşriklerden qoruyarkən şehit olmuştur. Hemin döyüşdə Əbu Talh el-Ənsari radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin önünde durup onu qoruyarkən Peygamber sallallahu aleyhi ve sələm onun arkasından boylanıp düşmənə bakmak istədikdə Əbu Talh radiyallahu anh ona değirmiş. Atam anam sənə qurban. Ey Allahın Peyğəmbəri, boylanma, yoxsa onların atdıqları ox sənə dəyər. Qoy mənə dəysin. Mənim sinəm sənin üçün sifərdir. Həmsinin bu döyüşdə onu Talhə ibn Ubeydullah radiyallahu anhu da müdafiə edirdi, qoruyurdu. Axıra qədər onu qoruyur. Müşriklərdən 35-ini qətlə yetirir. 24 qılınc ox və nizə yarası alır. Bir neçə barmağını itirir. Və həmin döyüşdə sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabəni tərif edir. Deyir, kim yer üzündə gəzən, canlı şəhid görmək istəyirsə, Talhə ibn Ubeydullah'a baxsın. Radiyallahu anh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vəfat etdiyi gün Bilal radiyallahu anh yenə həmişəki kimi azan oxumağa başlayır. Və nəhayət, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sözünə yetişdikdə qəhərlənir. Səsi boğula-boğula, isin çəkə-çəkə bu şəhadət kəlməsini oxuyur. Beləcə, ağlaya-ağlaya azanı başa çatdırır. Səhabələrin hamısı ağlayır. Sevgili Peyğəmbərlərindən, sallallahu aleyhi və səlləmdən ayrılmaq istəmirdilər. Bundan sonra Bilal cəmi üç gün azan verir. Hər dəfə də ağlayır. Sahabələr də bu azanı eşidəndə ağlayırlar. Ondan sonra Bilal artıq azan verməyə razılaşmır. Gəlir Əbu Bakır radiyallahu yanına, izin istəyir, Şama gedir. İndi özünüzə sual verin, qardaşlar. Heç azanı dinləyərkən, Əşhədü ənnə Muhammedən Rasulullah sözünə yetişdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sevgi əlaməti olaraq gözünüzdən yaş axıbmı? Təsəvvür edirsinizmi? Azan verilir və azanda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin adı çəkilir. Əksəriyyət heç o azana qulaq asmır əksəriyyətin qəlbi daşlaşıb. Yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan sevgi barədə bir gözəl misalla çəkək. Rəvayət edilir ki, bir dəfə Abu Hureyra radiyallahu anh məscidə gəldi və cəmaat onun başını toplaşdı. Cəmaat ondan hədis danışmağı xahiş etdi. Əbu Hureyra radiyallahu anh rəvayətə başlayıb, mənə sevgili dostum, Allahın Peyğəmbəri Əbul Qasım sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir. Dedi və özünü saxlaya bilməyib ağlamağa başladı. Bir qədər ağladıqdan sonra özünü toxtadıb, sakitləşdi, sonra yenə mənə sevgili dostum, Allahın Peyğəmbəri Əbul Qasım sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət etmişdir dedi və yenə ağlamağa başladı. Sonra da ağlaya-ağlaya qalxıb oradan uzaqlaşdı. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhli beytindən olan əziz nəvəsi, Reyhan qoğulun nəvəsi Həsən ibni Ali radiyallahu anhmanı yolda görür yaxınlaşır ona və deyir, köynəyini qaldır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öpdüyü yerdən öpün. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hureyranın yanında Həsən elə uşaq ikən onun göbəyindən öpmüşdü. O hadisə yadına düşür sahabənin. Ağlayır, deyir ki, köynəyini qaldır, göbəyindən öpün və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi yada salsın. Diqqət edin, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi necə yada salır? Hədislə, onun əhli beytinə gözəl münasibət göstərməklə. İstəyirsiniz, sizə elə bir əməl öyrədim ki, onu etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi xatırlayasınız. Ona olan sevginiz günü gündən artsın. Və axırda Allah sizə onun yanında, onunla birlikdə həşr olunmağa nəsib etsin. İstəyirsinizmi? Hər gün evdən bayıra çıxmaq və məscidə getmək istədikdə, götürün əxlaq və tərbiyə ilə bağlı bir hədis oxuyun. Yol boyu onu təkrarlayın. Və nəhayət məscidə gəlib çatdıqda, onu mömin qardaşlarınıza danışın. Beləliklə, hər gün bir hədis öyrənmiş və bunun sayəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yada salmış və ona olan sevginizi artırmış olacaqsınız. Həmsinin bu sevgi ilə bağlı yenə möhtəşəm bir rəvayətdə deyilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh elə bir gecə olmayıb ki, mən o gecə yuxuda Həbibimi görməyim, deyər sonra ağlayardı. Her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuxuda görmək neymətdir, neymət. Bu adam ne kadar onun barəsində düşünürdü? Ne kadar? Belki de bütün günü. 10 yıl onun yanında xidmət göstermişti. Bir düşünün. Görün Enes bin Malik radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi necə çox istəyirmiş. Nə qədər onun barəsində düşünürmüş. Sonra özünüzə bir sual verin. Bircə dəfə də olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi yuxuda görmüsünüzmü? Əgər onu layiqincə sevsəniz, daim onun barəsində düşünsəniz və onu görməyi Allahdan istəsəniz, vallahi ki, Allah bunu sizə nəsib edər. Axı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, kişi sevdiği kimseyle bir yerde olacak. Onu sevseniz hem yuxuda onun yanında olduğunu görəcəksiniz, həm də axirətdə həqiqi mənada, həqiqi şəkildə, canlı şəkildə onun yanında olacaqsınız. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan sözünə sevindiyimiz qədər heç bir şeyə sevinməmişliyi. Həqiqətən də bu böyük nimətdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmi sevmək kifayətdir ki, cənnətdə onun yanında olasan. Və sonuncu misal, qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin sevgisinə dair məşhur hadisədir. Bunu da Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kötüyün üstündə dayanıb xütbə verərdi. Sonra onun üçün minbər düzəltdilər. Və o minbərin üstündə durub xütbə verdikdə, kötük hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Və məsciddə olanların hamısı onun ağlamağını eşidirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərdən düşüb, gəlib o kötüyü qucaqladı və yalnız bundan sonra kötüyü səsini kəsdi. Sonra dedi, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sözüdür və biz buna iman gətirməliyik. Sonra dedi, əgər mən onu qucaqlamasaydım, o qiyamətə də ağlayacaqdı. Kötüyün sevgisinə baxın, subhanallah. Həsanül Basri hər dəfə bu hədisi danışanda ağlayardı və deyərdi, Ağac parçası bu ayrılığa dözə bilməyib ağladı. Siz, ey müsəlmanlar, bu kötü qədər də olmayacaqsınızmı? Hamımızın adından Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanətə alə bizlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi layiqincə sevməyi, bu sevgini bu həyatda doğrultmağı və qiyamət günü də bu sevgi sayəsində onun hovuzunun başında olanlardan, Rəbbimizin kölgəsi altında həşr olunanlardan etsin. Allahım, səndən azalmayan iman, tükənməyən nemət və əbədi olaraq cənnətin ən yüksək tədəqəsində Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olmağımızı diləyirik. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən la iləhə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ileyk.